Bueno, pues 37 eh, sobre las 7 estamos en directo. Íbamos a hablar de ciclismo, decíamos, no es que íbamos, es que vamos, porque el Club Ciclista Denia tiene aquí dos representantes, que son Pablo Loite y Xavi Sellés, Bonanit, y el Club Ciclista Segaria, que te ha Jaume Mora y Adelino Moy. Bonanit. Hola, Bonanit. Jaume, ya hace que no nos veían. eh? <laughs> Vaya. ¿Qué tal? ¿Continúes de regidor? En cara, en cara. regidor, ¿eh? <laughs> Ojo, ojo al dato, apunta eso para tu polideportivo noticia. Hay un concejal aquí, ¿eh? así que piano, piano, que este llama a la local, ¿eh? Bueno, eh, la que ciclista a la Marina, no? Este corriendo la absolutamente absolutamente tots, sí, a, la cosa, ¿Individualmente? com eh? va, va. va. Per a mi va. va. Eh, primer que estoy competiendo en la Marina y es una experiencia muy molt interessant i molt dura, molt dura. El teu del duatlon, el triatlon, tot això, eh, és, un, és un entrenament més. És un entrenament més, o sigui, la de la volta t'ho prens com a entrenament? Sí, sí, sí, per agarrar un bon ritme i, i què passa. I tu, Lorite? Jo, pues, vaig complir un poc les expectatives que tenia, que eren molt bàsiques, perquè l'altre nivell que tenim és prou bàsic. M'havia marcat l'objectiu d'acabar tres carreres, porto quatre acabades, pues, Y que més no, es de demanar, no? Pues, sí. Eh, eh, no está no Bueno, esteu en categories diferents tots, no? Sí. ¿Eh? Tú estás... estàs... Màster 30. Tu és màster 30, tú Soc sènior. Tú eres Senior. Y vosaltres, Jaume, sí, tu Yo ja... Jo guany he Máster 30 ya. Màster 30 ya. bueno, màster 30 ya, imagina't. Pues, estás en un, chiquete. ¿Y tú, tu, Yo soy cadete. Eh? Ah, tú eres cadete. cadete. No, dice... Ah, dice, yo dic cadete, collons. Pues <laughs> no soy tan jove. <laughs> Madre mía, pues el conserje es... molt tú Tu a decirme algo de una otra carrera, no? Bueno, de, de la primer... No, no, comenta-ho, comenta-ho ara, que primer okay. de paraula. Volíem aprofitar per a dir Aquí que... Aquí comencem al revés, eh? I encara que ara estic disputant la volta de la Marina Carretera, sóc un corredor de mountain bike i enguany, a través del Club Ciclista Segària i de l'Ajuntament de la Vall de la l'Aguar, organitzem una cursa el dia 10 d'abril allí a Campell, i és per a intentar difundir-ho, per a que vinga tota la gent que puga, tant tenir Marco... Quan, quan? El dia 10 d'abril. El dia 10 d'abril, tenim temps per davant. Serà la quarta prova puntuable per a l'Open de la Comunitat Valenciana. Vale, per haver començat amb un tracte, nosaltres el posem la publicitat. Eh? De, de, de, de, amic, eh? A partir d'ara tu deixes la nota i aquí passem la publicitat. Bueno, Jaume, el teu del ciclisme, com no és nou, compta'm com a la volta. guany. va bé, no? Sí. L'explicació diu que va molt bé, no? Sí, un any més, eh, un detall més. Un detall més, sí i bueno, en any el que no té la duresa que tenia estos anys enrere, mm, s'arribava molt, a, molt a l'esprint, grups massius, no, no arriba a trencar-se. No t'agrada? Com és de Parsen, que és de no mm, t'agrada? No és de les meves característiques l'arribar en grup i, i això m'agrada més pues, etapes més llargues, en llarga muntanya, i y eso acabo de pelear, de, de, de, de luchar. Eh, Adelino, tu élite, has dit, no? Élite. Eh, per què la paraula élite? Eh, sempre que han dicho aquí a Jaume Muñoz i a, i a, y a Pere Redondo, no han parlat mai de, de, de la paraula élite. Eh, un jugador de élite ja saben lo que és, Cristiano Ronaldo per arriba, no? No, són temes federatius de O sigui que... Normalment, élite es la categoria reina, digamos, que es posa élite en 40 anys, en 30 i a partir de, de 23 i sènior és una subcategoria que es treu. Com si fora un pop... L'elite sènior... És una categoria més fluixeta. Més fluixeta, no? Les que no arriben a tant. No sé, però elite continua sent no, una eh, palabra eh... que té una traducció clara, no? O sigui... No, però el que passa és que per a les carreres que jo dispute de la majoria de mountain bike necessito ser elite. Vale, sí, per a comptar per el rànquing nacional, poder disputar l'Open d'Espanya i... Has disputat? Sí. L'Open d'Espanya i... Sí, sí. l'Open d'Espanya i... I què tal? Bé, l'any passat vaig acabar l'11 he dit de eh, correguent tant gent que ha anat als Jocs Olímpics, com tenim el cas de vale, José Antonio Hermida, no, que és l'actual campió del món. I això no ho has dit? Aquí home, tenim, eh? he vingut a parlar de la Marina. No, home, no, a parlar de la Marina, però tenim aquí, aquí és que mira, mira Cinesar com està mirant. Ell eh, 11 d'Espanya, quin partit, Un, un bon partit. Bueno, parlem de la volta a la Marina, com el va tu en la volta? a priori... Però és més la, la mountain bike, no? Sí, sí, sí, sí, sí, però a priori la a la Marina va molt bé, encara que no hi ha ningú resultat bo a nivell global. Estic parlant la cara a totes les carreres i, i a la classificació de la muntanya va segon, encara en opcions de portar el Moll Roig. Està complicat, però a la carrera de Pedreguer n'hi ha dos ports i ha que intentar puntuar sí o sí i després a la crono donar-ho tot. Que la crono és una cronoescala d'hèrnia i és un port de primera, que es reparteixen molts punts. Mm. Pràcticament són dos corredors els que tenim opcions, que és Sergio Jerez, que és el que va líder, creo que va a idemia. Sí, sí, lo va guanyar. yo, yo veurem. de Berlín no te ¿eh? Home, sí, eh? es de casa. Eso es de pelear, no? Eso es de pelear. esa es de, pelear. si salieran los vuestros más Xavi, Lorite, vosotros también, Adelino y Jaume, si salieran los vuestros más ¿qué cambiaríais de, de la vuelta? ¿Qué qué o qué llevaríais de, de, de la vuelta? la pròpia Home, dic jo que, per exemple, Jaume ja, ja, ja ha obert un debat. Ja, aquí. ja, eh, ja no sí, són sí. etapes tan fortes, ja són un poquet més eh, rutinàries, no? Jo posaria més forts, però és com tot. Hi ha hagut queixes perquè si, la carrer, si les etapes són molt dures, acaba poca gent i això provoca que no, que no vinga tanta gent a córrer i que les equips siguin més curtes. Sí, clar, des del moment Aleshores, que hi ha màster de 40 i de més... Pues, a nivell organitzatiu interessa que vinga més gent a córrer, per això penso jo que... De, de fet, això, el, perdona, l'any passat eren trobe que 70-80 competint, no? I guany són més, no? Mm. Bueno, guany hi ha hagut etapes que han segur eh, que, que, que, que no han arribat a 200 de, de milagre, perquè era el tope que s'havia posat. Però recorda que les dues primeres carreres van menjar sobre 170 o... En passarem la més 97. 197. Una, una locura. Això és una locura, no? Clar, si, si poses una etapa duríssima, segur que aquesta inscripció no, no, no es dona, no? Pero bueno, si es para Valén. Es para Valén, ¿no? <laughs> bueno, y, y, y, y que es para Entonces, eh, vosotros la deixen com està, no? Sí, no, bueno, no, no. Eh, jo crec que aquest any és tan poc més assequible que per a gent com nosaltres, eh, per exemple, tinc el temps molt just per entrenar, o sigui, no puc arribar a un nivell com els primers perquè no, és que no tinc hores és impossible. És ets germà d'Alfredo? Sí. Ah, ja, no dic, físicament ara m'ha vingut al cap. <laughs> sí, de la Sara, que parla més d'allí, o sigui, però, per ah, això... Sí, sí, sí, estem, estem en família. Dies, perdó. No, que, això, que gent, hi ha molta gent allí que té el temps molt just. O sigui, jo a la setmana en sort puc ir dos dies. Ah, ah, no puc clavar-me al nivell de la gent que està entrenant. O sigui, a part de que físicament no tinc, entrenant tampoc puc arribar a aquest nivell, perquè no disposo de les hores. Sí, I n'hi ha molta gent treballadora ha, que no, no pot arribar a aquest nivell. I n'hi ha, per fer molta, molta diferència no? d'equips de, de, de, de que venen, eh, equips que són ja paraules, paraules majors, no? Sí, sí, sí. I competiu en ells i, i bé, no? competim, fem el que podem, no? aguantem el rete que podem i ja està. La, la diferència de, de totes hores, pues, que degut també a, a no equips, cada any hi ha menys equips èlites Entonces, al no haver sponsoritzacions i, i tampoc, i cada volta costa més de treure corredors, saps? no hi ha cantera, està acabant-se la cantera. Entonces, això també fa que, que baixen a aquestes categories, tota aquesta gent. Podríem dir la gent que està corrent ahir mm, 30-35 anys, o sigui, jo es conec correguent fa 15 anys, hi ha gent ahir que estan 15 anys correguent, però gent, gent que ha estat en el màxim en élite, que si no han sigut professionals, són per circumstàncies, perquè ja estem parlant ja de, del bo final. Estan corrent així perquè no n'hi ha, no hi ha tampoc res més. O sigui, eh, el que volen és tindre un equipet, eixir, córrer, passar-s'ho bé i tenen, tenen la, la picaresca esta de que sempre pica el gusanillo de voler competir. Entonces, pero de per si ya, Jaume, el club ciclista Segaria, Denia, Lata, si es que ni han, ni han clubs, eh, ni han clubs, lo que pasa que no, cantera i escola poqueta ja, no? No és el ciclisme precisament eh, l'esport que digues tu, bueno, ahí assegurem el futur, sinó que té ser gent com vosaltres que prepareu carrer, que vos agrada, i esteu ahí, no? Sí, sí, és que eh, és complicat també, perquè és molt, per exemple, muntar un equip al nostre nivell pues, és algo més fàcil, no? Perquè la gent ja té un cert coneixement i sap a eh, lo que va. Eh, muntar una escola ciclista que podríem dir que seria començar la base, pues no és tan fàcil. Eh, arriba, que arriba el fill d'escola i digui al seu pare que compra'm una bicicleta mm -hmm. i unes sabates i un casco que avui anirà... I després ho tingués a veure on entrena. I bueno, ha sigut un problema de sempre. Denia, per exemple, que és una capital de comarca, en 47.000 mm. habitants, ha sigut quasi impossible mantenir una escola. De fet, no l'hi ha, no? No, no, no l'hi ha. No ha. I difícilment crec que, que la hi ja, no? Este any tenim el fill d'un dels, de, dels integrants que tenim a l'equip que va començar a córrer en carreretes de mountain bike, però vamos, que entra per, per afició del pare. O sigui, que, que el panorama en aquest sentit... Bueno, havíem dit a Delino, anem a parlar de, de la volta, parlem de la volta, de, de les etapes que heu, que heu disputat ja, quina és la que més vos ha atragantat i la que més vos ha agradat, per exemple, per saber com, com s'ha repartit la vostra participació? Jo tinc molt fàcil. A mi la que m'ha agradat és la molt poble. <laughs> a més que de regidor i que fer, eh? Repetit. Adelino? A mi la Edenia, però per l'actuació personal. Que mm-hmm. Què vas quedar? Eh... No, no a meta, però que em vaig escapar pujant les planes i vaig passar segon. Ara en punts. Baixar no... Mensajes molt complicades, però eren 10 segons de d'avantatge i no va poder... No, no Aquí diu que, és que pujar les planes és molt difícil. L'experiència nostra, que, que ja és de, de molts anys seguint ciclisme, és que la baixada sí que, sí que hi ha que tindre, no? Per ja, ah, hi que remar molt, tio. No. Un decidia fer el vent de cara. I vosaltres? Dènia. Denia, Denia, Denia, t'apuntes a la Denia? Sí, sí, Denia, perquè és la millor carrera que hem fet nosaltres com a equip. Com a equip, sí les menys Vicente, de Riure que va punxar només i Sir van acabar tots. A mi va punxar des de quan va veure <laughs> que lo, lo, lo, que, lo que venia. No puc hacer. <laughs> Entonces, de lo que queda, ahorita mm, vas, vas a fer les, les dos que queden? Sí, les dos que queden, sí. Vaig a fer-les, vaig a intentar-ho. Hasta no em deixen arribar eh, gent que tira tant, pues arribaré ta. No, però arriben quasi tots, no? És que con com està el tema de la Guàrdia Civil eliminant corredors, poquet, no? En aquestes etapes més curtes és més difícil, no? No. Igual, igual, igual la, la, la línia és la mateixa. Sí, sí. La línia... Hi ha una fora, sí. Porten sis motors de guardació de tràfic i en quan veuen que la carrera no es pot controlar... Per a, per a que us una idea, a la papa de Renià, el meu germà, que és a Saura Moll, també corre el nostre equip, va punxar ara a l'Avinguda Miguel Hernández. I, mentre que tardava a canviar la roda, es van quedar dos companys de l'equip per ajudar-lo a entrar, després vaig descobrir jo, van poder entrar ell i jo, i de Miracle, patint ah. i maleint. I, I van perdre sense dos companys i, i es van perdre i van, tindre, van enllaçar quasi quasi Nova Dènia. Imagina lo ràpid que es va. I, i és que no tenim temps a, a maniobra, o sigui, si quedes... Sí, sí, no tinc aquí fora. els datos, però la mitja que estava fent-se, bueno, quasi totes les dades són 40... 40 41, 42. 41, 42, eh? Sí. 41, 42, quasi, quasi res. Bueno, queda l'etapa audit, la de Pereguer, i després a pujar la, cron, la, crono, la crono, que la fareu tots, bueno, sí. sí. diu, diu que sí. Vosaltres prepareu eh? por vosaltres sols el ciclismo ahora en este momento así que... yo lo, yo Prepara La Vuelta a la Marina no me la preparé me clavaste ahí per, per que no sé. Bueno. pero bueno, era un, reto mes Una promesa personal algo muy especial. <laughs> Una ilusión que siempre me había hecho eh, participar a la Vuelta a la Marina. Un reto personal. que no me contaran, o sea, vivirlo en primera persona, ¿vale? Sí. Entonces, ho que siempre es en un futuro pues, intentar ser lo mejor posible, o sea, estar a, a altura. Mm -hmm. O sigui que en el futur hi ha que seguir corrent, no? Sí. Sí, sí. també? Sí, sí. sí. Nosaltres, eh, si tenia que estar en el club eh, en el mes de desembre, l'únic que en teoria anava a correr la volta era jo. Lo que pasa es que la volta... lo que pasa es que s'envenenen, la gent s'envenena, toques un poquet i ja ho volen tot. La volta s'acaba i què passa després? pues, o sigui, Aranoca, el dia 5 de, de març, que és el dia antes de la crono, jo ja començo la meva temporada de Montambay, que és el meu objectiu real. I vosaltres? Perquè la volta s'acaba ja no n'hi ha ciclisme quasi, no? Jo ja pues ah, en... A córrer, Sí, sí, córrer, sí, sí, nadar. No, nadar estic nadant ja durant ja l'any, estic nadant mm -hmm. per a... Mm -hmm. perquè això ja es comença a partir de maig, i córrer ja pues, a partir de març a es començaria... La... I tu, Jaume, dedicaràs a les eleccions o... a les eleccions que estan allà també? Això de moment, ho deixem. Però el ciclisme no, no? No, el ciclisme... Home, ciclisme si ara porta 16, pues me'n queden 16 més. <laughs> I pues, continuaràs, l'Orita? Sí. sí, jo vaig a fer la temporada mountain bike també, no al nivell de l'Ino, o fer l'Open de la Comunitat Valenciana i pues, el que són marxes més, més populars i l'any que ve tornar a repetir. Molt bé, pues si algú té que dir alguna més, que lo diga ara o que calli. Sí, nosaltres, eh, en principi, pues, el que parlem de córrer, sí que m'han fet un calendari i anem a córrer la Challenge, perquè ara també es fa Challenge de la Comunitat Valenciana d'aquesta categoria. Sí, sí, I n'hi ha sis carreres, eh, n'hi ha autonòmic i un nacional, i farem tot el calendari. Eh, ara, pues, l'última setmana de març, correrem la Volta a Múrcia, que és divendres, dissabte i diumenge, que és volta per temps, on hi ha una contrarrellonge, eh, que és un pròlogo de 3 quilòmetres, eh, una etapa dissabte de 100 quilòmetres en quatre ports, dos de segona, un de quarta i un de tercera, ja eh? i diumenge 60 quilòmetres més, ja ho me para, que, que estem cansats ja. Sí, que bueno, mm, que, no parar, vamos. que no anem a parar. No, no parar, no. La volta a la Marina és podrien ir posant-nos en marxa per al resto de l'any. Bueno, chavales, gracias por contarnos las eh, gracias a vosaltres. Ahora la información del Club Deportivo